บุ๊กทูสิบเก้านิชนในห้องครัวอีกคืนนคุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะ Har du et nyt køkken? วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะ Hvad for noget mad vil du lave i dag? คุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหาร Har du et el eller et gaskomfur? ดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะ Skal jeg skære løgene? ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะ Skal jeg skrælle kartoflerne? ดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะ Skal jeg vaske salaten? แก้วน้ำอยู่ที่ไหน Hvor er glassene? จานชามอยู่ที่ไหน Hvor er serviset? ช้อนซ่อมและมีดอยู่ที่ไหน Hvor er bestikket? คุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะ Har du en dåseåbner? คุณมีที่เปิดขวดไหมคะ Har du en oplukker? คุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะ Har du en proptrækker? คุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ Laver du suppen i den her gryde คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะ Steger du fisken i den her pande คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะ Griller du grøntsagerne på den her grill ดิฉันกำลังตั้งโต๊ะ Jeg dækker bordet นี่คือมีดซ่อมและช้อน Her er knivene, gaflerne f og skærerne. นี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปาก Her er glassene, tallerkenerne og servietterne.